tai prie tavęs palik čia buvusi save. Praeities ežerai išnyks, paliks jie ten, kur neviltis. Nebijok širdimi paliesk, laisvė tą mane gimdys angelai neškit ant sparnų man šviesą tą, kurios gaižiu. O dangaus šventa šviesa. sveikata mane gimdys. Angelai neškit ant sparnų, man šviesa ta, kurios keičiu. O dangaus šventa šviesa. Micro-Over. Penktadienis Liepos 8. Šiandien, kaip įprasta, nuo 14 val. pulso etrija žiauri tikrovė ir Aivaras Lileika, nepriklausomas istorijos tyrėjas, ekspertas. Sveikas gyvas. Sveika gyva Lietuva, sveikas. Kaip šiandien, apie ką mes at, irgi po mindauginių, kokiagi tema pas mus šią savaitėlę? Tai dabar bus prieš paskutinę laidą, sekanti paskutinė bus kaip tik Liepos 15, tai bus Žalgirio Liepos 16 įvykiams atminti Žalgiriui ir tai mes po šitos laidos galbūt dar vieną, nežinau, pažiūrėsim, jeigu klausimų sulauksime iš klausytojų, tai tada galėsime surenkti vieną papildomą laidą vien klausimams. Ir, o šiandien mes pabaigsim tuo laikotarpiu 1500-1400 metai. Ir kodėl pertrauką darom, tai todėl, kad mes baigiame krikščioniškąjį laikotarpį ir pradėsime nuo iki krikščioniškojo laikotarpio, iš esmės kovų karų su krikščionybė, kaip aš vadinu, su netradicinio tikėjimo sekta. Sektantais, kurie žudė tuo metu visus vietinius gyventojus, nežiūrint šiandien, kad jie pakankamai taikus, bet ta netradicinė sekta atėjo žudydama žmonės. Dar, kryžiaus karai, ar ne, ir viskas. Jo, tai yra irgi... sektantų, akivaizdžiai sektantų religija, nes jinai žudė žmonės ir e, bet kokią sektą žudo žmonės. Tai šiuo atveju krikščionybė buvo viena iš baisiausių to meto sektų ir mes pereisim e, nuo rugsėjo mėnesio greičiausiai į būtent tą laikotarpį E, kuomet Lietuva buvo didžioji kunigaikštystė, ne, be sąjungos su Lenkija, buvo e, viena, galbūt, sakykime, ir geopolitiškai svarbiausių jėgų Europoje po katalikiškosios, bet tai kitas laikas ir apie jį kalbėsim vėliau. O šiandien mes kalbėsim apie tą laiką, kur mes tapome krikščionišką šalimi. Ir uh, E, kaip praeitoj laidoj kalbėjau, tie metai 1500-1400 metai yra kolonizacijos laikotarpis, tokia pradžia ir tuo pačiu kaip Šitie metai yra, sakykime, tos, vat, dabar kalbam apie globalizaciją, visokią globalizaciją, vieni kovoja, kiti eina kartu su ją. Tai tas globalizacija yra, nuo žodžio glob. E, lietuviškai gaublys, tai gaublizacija <laughs> savotiškai yra, tai yra viskas, kas apjungia. Tai va šitą laikotarpį galima įvardinti jau kaip po globalizacijos e, pradžią gimti, nes ta globalizacija šiuo atveju kaip krikščioniško ideologija, jinai pasiekė, kaip ir praeitoje laidoje kalbėjau, pasiekė Pietų, Šiaurės Ameriką, Australiją, tai būtent šitas laikotarpis yra pradžia, šaknis. Ir vienas iš įdomiausių tokių reiškinių - globalizacija lydėjusi kolonizacija. Ir jos priežasčių reikia ieškoti krikščionybės filosofiniai idėjoje. Pavyzdžiui, išrinktoji tauta ir pažadėtoji žemą, žemė. Tai mes kaip išrinktoji tauta ateinam į pažadėtoją žemę. Dažniausiai kitų žmonių, tai va šiuo atveju kryžiuočiai yra vienas, kryžiuočiai buvo išrinktoji tauta katalikai. E, Dievo akise, o pagonis buvo neišrinktoji tauta ir jų žemė buvo pažadėta tiems katalikams. Tai kadangi vietiniai neatsis, nenorėjo atsisakyti žemės, tai problema buvo vietiniai, tai ta problema buvo sprendžiama peiliais. E, kirviais, kitokiais žudimo įrankiais, tai tie sektantai, krikščionis, šito nebijokime vardinti, tuo metu krikščionybė yra viena iš baisiausių sektų. Bet kažkaip tai bet ir dabar pagalvoju, kad kitaip turbūt neįmanoma buvo, Taip. ne viskas ginklu, taikos. Tai kas nori atiduoti žemę. Nu, iš to iš tos pusės, bet kalbate ir apie krikščionybę, ar ne? Kad, jo, na... krikščionybė yra viena iš baisiausių religinių sektų, nužudžiusių daugiausiai žmonių žmonių galbūt net daugiau negu komunizmas. E, tai tą reikia įvardinti ir šito nebijoti vardinimo. E, nes yra dvi pusės - šviesioji ir tamsioji. Dabar mes matom tik šviesiąją bažnyčią, bažnyčios pusę, sakykime, šventą, šventą Pranciškų, bet tai tai vienas šventas milijonas Vilnių aplinkui. <laughs> Čia ne, netrodo, Aivarai, žinai, vyresnė amžiaus žmonės, kurie klausosi, oi, deks ant laužo su tokiais <laughs> e, žodžiais, kaip būna. Aš nežinau, lietuviškas žodis kūryba atspindi e, kūrybą. Tai mano supratimu, E, galbūt jau laikas būtų be abejo sukurti, užsimti tą kūrybą valstybėje ir galbūt tokie veikalai teoretiniai, e, kaip po Markso, sakykime, komunizmo tenai kapital, kapitalas ar kažkaip tai vadinasi, krikščionybės teoretiniai veikalai, galbūt kūryba iš tikrųjų yra labai tinkamas, tinkama medžiaga. <laughs> Tai <laughs> čia žodžių žaidimas, lietuviškas nieko nepadarysi. <laughs> kaip kas supranta, nuo sugadinimo laipsnio. Na, kaip kas supras, kaip kas traktuos kiekvieną, tai čia jau kiekvienas. Jo, kūryba, tai žodžiu, vienas iš svarbiausių galbūt e, priežasčių, be kūrybos nebus pokyčio. Tai vat, e, ta vat priežastis e, tos globalizacijos, sakykime, priežastis kolonizacijos buvo krikščionybės filosofiniai minti, išrinktoji tauta pažadėta žemė Ir vad, kai jinai suleido Europoje, mes kalbėsime kitose laidose apie tą iki krikščionišką kažkiek tai Europą, kur Lietuva buvo paskutinis kraštas Europoje, e, kur visiškai kiti civilizaciniai konceptai, visiškai kiti santykiai tarp žmonių e, buvo. Tai apie jį jos kalbėsim nuo rugsėjo mėnesio. Taigi šita filosofinė idėja, religinė idėja, suleidusi šaknis į visuomenį, į sociumo, pradėjo skleistis visam pasaulyje – mirties žiedais. Ir to nieks negali paneigti. Taip, krikščionybė išsiskleidė suleidusi šaknis mirties žiedais ir tos mirties žiedų kvapą pajutėme mes visi. E, lietuviai, prūsai, jotvingiai ir kai kurie postą numiro. Tai šiuo atveju prūsai numiro, jotvingiai numiro, prisijuostė krikščionybės. E, taigi, ir vienas iš pačių tokių žalingiausių galbūt konceptų e, visuomenės civilizacijos išlikęs iki pačiai dienai, yra mintis, jog europiečiai atrado, aš paimsiu trupučiuką Ameriką vėl. Todėl, kad tai dar pas mus kažkiek tai išliko ir praeitoje laidoje kalbėjau aš daug apie, apie, apie Ameriką ir jos ryšius su e, dingusią Prūsiją, su dingusiais Jotvingiais ir galimai dingusią, dinkstančią Lietuvą. Taigi, mintis, jog europiečiai atrado Ameriką, veda į tiesiog netobulą, į galim netgi sakyti, į tobulą tikrovės nesupratimą. Mintis, jog europiečiai atrado, Amerika yra tobulas tikrovės nesupratimas, e, civilizacijos konceptų prieš priešą ir tyčia ar netyčia įprogramuotą konfliktą tarpę necivilizuotų neišrinktų čiabuvių ir truputį civilizuotų išrinktų barbarų kabutėse žinoma europiečių. Ta galime matyti ir senatvinių arba jezuitiškų marazmų sergančių bei jų lygų O ta lyga tiesiog čia yra lyga jau. Perėmus istorikų samprotą ir apie Lietuvos atradimą, atsiradimą 2009 metais. Nes kalbama, kad 2009 metais ir Lietuva kažkokie tai besibastantys sektantai atrado čia. Ir mes tą susitapatinom, kad mus kaip indienų čia, tai yra tobulas tikrovės nesupratimas, civilizacijos konceptų nesupratimas ir tikrovės ignoravimas įprogramuojant konfliktą. Tai šitą mes turime konceptą giliai peržiūrėti ir suprasti. Taigi mes e, galima netgi apibendrinti visą tą nuo 20 amžiaus iki 15 amžiaus, ką mes kalbėjom laikotarpį, tai yra kad krikščionybės filosofinė idėja išrinktoji tauta, pažadėtoji žemė, suleidusi šaknis į visuomenę, sociumo europietišką, pradėjo skleistis mirties žadais. Ir kas juos postydavo, arba mirdavo, arba tapdavo fanatiškais sektantais, kuriuos galim pavadinti uh, jeigu taip švelniau, pakitusios sąmonės būsena. Jis nėra nei bloga, nei gera, jis yra tiesiog pakitusi sąmonės būsena ir su tai žmonėms bendraujant reikia suvokti, kad tu bendrauji tiesiog su pakitusios sąmonės būsenos žmonėmis. Ir jie yra labai tinkami valdymui. <laughs> Valdyti jie nepajėgus, tai yra dievo viniai, avinėliai, kurios todėl į tos konceptus, be abejo, kas supranta valdymo konceptus, integruojant tą konceptą labai sėkmingai galima e, turėti avinų bandą E, tai, tai yra visas 21, 20 ir iki pat 15 amžiaus, nes tai yra tam tikras filosofinis civilizacijos konceptas - pažadėta žemė, išrinktoji tauta. Ir ta pažadėta žemė be abejo dangui, net ne žemė, tai kalbėkime apie pažadėtą dangų, o su žemė tie žmonės dažniausiai kaip tik nieko bendro nu, neturi. Nu, vadinamai amžinai gyvenimą. Jo, jo, jo, jo. Nu, kam čia tau tie žemės rūpešiai, kam Jeigu... čia tau ta politika, jo. šalinkis ir palik tai tiems, kas yra tie velnių išperos <laughs> visą tai ir visi bamba nuo to laikotarpio. E, taigi, e, bet apie tai aš šiek tiek kalbėjom praeitoj laido ir be abejo, rugsėjo mėnesį mes kalbėsim daugiau apie visiškus civilizacijos galbūt kitą konceptą kuris gynės iš paskutiniųjų, bet e, kaip matom, nelabai atsilaikė ir Lietuva susijungė su Lenkija ir tai yra tas laikotarpis būtent apie kurį mes šiandien šnekėsim. Tik dar trupučiuką priminsiu, kad 1492 metais yra ne tik tai e, kabutėse, kaip aš jau sakiau, mes negalėjom jos atrasti, mes tik tai atradome e, e, savo, bet ne jiems. Ten gyveno žmonės, jie turėjo civilizaciją, jų buvo lygiai tokia pat aukšta ir lygiai tokia pat svarbi civilizacija kaip ir europiečių. Ir susireikšminti save yra pastatyti save išrinktosios tautos vietą. Tai tas 1492 metų Amerikos kabutėse, kaip aš sakau, atradimas e, yra tuo pačiu ir Ispanijos susikūrimo metai ir atrado Kristoforas Kolumbas vadinamasis, e, tikėtina, kad atrado pagal arabų žemėlapius, kurios nušvilpė Vasko de Gama iš arabų, o galbūt viename iš jų rūmūšių paimti e, arabų žemėlapiai, nes arabai naudojasi kinų sukurtais žemėlapiais, kur jau 1416-30 metais kinai buvo apiplaukę pilnai visą pasaulį ir viso pasaulio žemėlapiai Kinijoje jau buvo E, vieš, ne viešai, bet, e, sakykime, besidomintiems ir turintiems galimybę prieiti prie kiniškos karališkos bibliotekos prieinami. Tai tas Kolumbo atradimas, ypač per tą maištą, kur jisai parodė žemėlapius, už kiek mylių yra e, tas vadinamasis būsimas Indijos, Vest Indijos, e, Vakarų Indijos, dar vėliau Amerikos žemynas, jis parodė ir tada jūrininkai nurimo nebemaištavo, nes jis parodė žemėlapius, kuriuose buvo Amerika nupiešta. Ir paradoksaliai, kad yra pilna žemėlapių, e, 15 amžiaus pradžia datuojama, kur ir Antarktida pažymėta, ir e, čia aš paskaitas atskirai, bet čia mes apie Lietuvą, tai aš dabar trupučiuką vėl e, priminsiu tik tai tie, kad tai mus palėtė tom, kad Kolumbas atvėrė iš tikrųjų tik rinką. E, netrado žemyną, jisai tik tai atvėrė naująją rinką, tai pavadinkime. E, taigi, atsiranda tuo pačiu laikotarpiu e, ir vieši bankai pirmieji kuomet buvo galim patikėti savo, savo turtą e, jau mm, kažkokiam tai asmeniui, kažkokiai tai įstaigai. Ir ta didžioji dalis bankų be abejo buvo bažnyčios, net ir Lietuvos didžiosios kunigai lobynas buvo saugomas kaip bažnytiniai indai, bažnytiniai paveikslai ir auksakalių cechams. E, tai tie vad goldsmitai visokie ir panašiai. Tai didžioji dalis tų auksakalių be abejo sudarė amatininkai, kurie neturėjo žemės ir e, didžioji dalis be abejo buvo hebrajai, e, tai yra žydai ir todėl didžioji dalis bankų to laiko tarp ir iki pat nūdenos yra įaugę į būtent tą 15 amžiaus pradžią, pabaigą, kuomet susikūrė tie pirmieji bankai, e, vieši, kur žmonės galėjo palikti ir kadangi jie priminėjo tik tai auksą ar besidabrų, tai ir meno vertybėmis, tai tos meno vertybės ir tapo aukso aukso ir sidabro atitikmenių. Tai vat menas iš tikrųjų tik tai kaip konvertuojama valiuta yra. E, kitu atveju tai yra ne menas, o pramoga. <laughs> Tai tas apibrėžimas, kas yra vertė, kokie paveikslai ir būtent buvo apibriešta taip pat to laikotarpį. Ir pasižiūrėkim, e, būtent religinio turinio paveikslai tik tai buvo ir išliko iki pačiai dienai beveik pati didžiausia vertybė. Ir, nes tai su, susieta buvo tiesiogiai su auksakalių cechais ir su bažnyčia tuo laikotarpiu, kai atsidarė pirmieji vadinamieji privatus bankai. Uh, Bet iki to laiko mes, jeigu pasižiūrėsim, tai buvo sidabras, kaip atsiskaitimo priemonė pas mus dažniausiai buvo gintaras, grūdai, voverių kailiai buvo netgi e, kaip pinigai pas mus taip pat. Ir e, nuo šio amžiaus, kadangi mes pakliuom į bažnyčias ir auksakalių cechų gneuštą, e, auksas e, tapo pagrindinė atsiskaitimo ir konvertuojama e, valiuta, taip sakykime. E, Ir tuo pačiu tai buvo ir miestų gimimo laikotarpis. Bet tie miestai, e, aš senesniuose laiduose sakiau, bet dabar dar kartą priminsiu, tie miestai yra analogas dabartinių prekybinių centrų, tai yra analogas akropolių. Tai yra e, labai svarbus dalykas, kad tai buvo nederlingo žemės, su bažnyčios ateimu dažniausiai būdavo sunaikinami fiziškai, E, tie, kurie priešindavosi bažnyčios ateimui, o bažnyčios ateimui dažniausiai priešindavosi vietiniai turtuoliai ir vietiniai išmintingi žmonės. Todėl, kai nebelikdavo vietinių išmintingų, nes inkvizicija juos sudegindavo, o vietinius turtuolius dažniausiai kryžiuočiai papjaudavo. Tai jų vietą ir atkėlė tą milžinišką emig, imig, emigrantų, imigrantų, kaip čia iš kurios pusės žiūrint, pasižiūrėsi bangą, kur aš kaip paminėjau praeitoje laidoje, iš esmės buvo viena iš valstybės užkariajimų tradicinė įprastinių schemų to laikotarpiu, kad didinant imigrantų, emigrantų kiekį šitoj valstybei, teritorijai ir pastatant jos į raktinės pozicijas, tu turi galimybę e, tą tautą, valstybę pilnai užvaldyti. Taigi tas miesto atsiradimas, jeigu mes pasižiūrėsim iki pačiai dienai, didžioji dalis miestelių, šve, e, gyvenviečių ir švenčia to laikotarpį kaip miestų įkūrimo ir atsiradimo datas. Nežiūrint tai, kad šalia jų stūkso piliakalniai sugriauti, kurių yra 4000 mečiai, 3 tūkstantmečiai, kai kurių turbūt net yra Lietuvoje, man atrodo, ir 5 tūkstantmečiai paieškojus, galima atrasti ir 5 tūkstantmečių senumo piliakalnių. E, toje didžiojo Lietuvos kunigaikštystėje aš turiu omeny. Tai e, keista, dabar įsivaizduokim dar toks labai <laughs> įdomus sąmonės reiškinys, kaip aš sakiau, ta sąmonė labai stipriai buvo pažįsta tos filosofinės idėjos, kurios labai galbūt šiai dienai tiktų kūrybai, ypač šaltų žemų metų. Tai yra uh, keista, kad niekas kol kas nesusimasto, bet gali būti didelė tikimybė, kad mes pradėsime švęsti panevežį įkūrimo dieną nuo tada, kada buvo pastatytas Babilonas. Arba pradėsim švęsti Vilniaus įkūrimo nuo tada, kada buvo pastatytas Akropolis, bet niekas nešvenčia. E, Tačiau kas... sudėtinga ir Kaunė, ir Šiauliuose, ir irgi tenais Akropolį, irgi tai. Jo, bet dubliuojasi. ką aš noriu pasakyti, jo, <laughs> kad e, miestas tai buvo to meto prekybinė turgavietė, kuri gaudavo išimtinę teisę. Tik tai bažnyčia tuo metu galėdavo reikšti vengti mugės iki pat beveik Napoleono, Napoleono kuris sugriovė Šventosios Romos tą valdymo modelį, tai buvo išsimtinė teisė tik tai bažnyčiom e, ruošti tas mugės visas. Ir va, dar vadinamas Hansas miesto teisės, tai yra griežtai kontroliuojama centralizuotos valstybės monopolinė rinka, kuri kontroliavo, kam išduoti licenciją statyti Akropolį, kam ne. Ir mes matom šalia sugriuvusius akro, e, Akropolius tiesioginę, tai yra miestai e, tiesiog supilta gyvenvietė Akropolis. Ir mes šalia matom bažnyčią ir iš tikrųjų visi švenčia bažnyčios pastatymą ir mugė, nu, kad davė teisę bažnyčiai rengti mugę toje vietoje, bet miestas stovėjo ir iki tol. <laughs> stovėjo daugiau. Ir va, jeigu kas ieško savo šaknų, tai siūlyčiau pradėti švęsti ne nuo Akropolio arba turgavietės pastatymo mieste, o nuo gyvenvietės įkūrimo pradžios. O įkūrimo pradžia yra piliakalnio pastatymas ir archeologiškai labai lengvai patirinti. Pasižiūrim, kur šalia panevežė yra piliakalnis ir atrasim, kad piliakalniui yra kokie 3000 metų. Vadinasi, panevežė miestui yra 3000, o ne tada, kada gavo prekybinę teisę miesto teritorijai renkti turgavėtės. Ir tai parodo vėl to mito gajumo ir visišką, e, kaip aš marazminį tokį jau santykių su pačiu savim, kad tave atrado kaip barbarą, kuris neturėjo nei miestų, nei gyvenviečių ir staiga Akropolį pastatė, bet niekas nesitapatina. Bet reikėtų gerai visiems peržiūrėti tas teorijas ir pradėti miestų skaičiavimo datą nuo piliakalnio įkūrimo, tai yra miesto įkūrimo. Ir miestai tada pasirodys pas mus ne 500 metų, 500 metų turgavėtai, kur skirtingi pagrindinę teisę gavo bažnyčia jas rengti. <laughs> tai nebijokim šito pasakyti ir nebijokime pradėti švęsti tikrųjų datų. Tai yra 5000 mečių istorija, 4000 mečių. Ir va tie marazminiai konceptai visi jie tiesiog žlunga prie šito ir nereikia net, kad jie jų įrodinėt, nueikit prie piliakalnį, atsistokit ir pasižiūrėkit ir jūs pamatysit savo miestą, kaip jis atrodo. Piliakalnis tai yra tik pilis, o aplink buvo miestas gyvenime. Tai... E, tas, tas laikas dar yra labai svarbus, kad 1492 metais ne tik tai Kolumbas kabutėse atrado <laughs> Ameriką, tuo metu Vestindija, pietų, vakarų Indija. Bet ir Ispanija buvo sukurta. Ispanija kaip valstybė pradeda skaičiuoti savo gyvavimo laikotarpį tik nuo 1492 metų. Nes popiežius finansavo šitas ekspedicijas tiek, e, tiek Kolumbo, E, tiek Ispanijos užėmimo ekspedicijas, nes tuo metu Ispanija buvo maurams priklausę ir gotams. Tai buvo bendra maurų gotų valstybė. Ir e, nieko bendro su dabartinė Ispanija. Dabartinė Ispanija skaičiuoja tik tai nuo 1492 metų, e, kuomet sausio 30, sakykime, išvyko ir iš Amerikos indienų aukso buvo sukurta pirmoji tokia irgi savotiška bažnytinė valstybė vertybę, nes bažnyčia ją ir kūrė, bet už išžudytų žmonių auksą. To turim nebijoti irgi vardinti. Tai yra ant kraujo pastatyta valstybė Ispanija. Ir todėl ispaniško inkvizicija pati bausiausia ir žiauriausia buvo visais laikais. E, taigi, e, grįšim dabar prie e, mūsų kraštų. Kaip aš minėjau, e, praeitoj e, laido, už praeitoj laidoje apie tai, kad e, mirus paskutiniam jo gailaičio atstovui e, buvo e, Liublinaunė ir Henrichas Valua, tiesiog tai surišta, nes nebeliko paveldėtojų. Tai paskutiniai paveldėtojai tai buvo Vytauto didžiojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio dukra Sofija ištekėjo už Maskvos caro, tai Maskvos carai buvo taip pat teisėti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovai, nes tai yra vitautinė linija ir mes šito neturime taip pat bijoti vardinti, kad Maskvos, Maskovijos carai yra gedminaičiai, vitautaičiai, iš kestučio vytauto anūkai. Ir Bet tik tai tiek, kad dar kalbėsim šiek tiek daugiau apie tą plėtimąsi šitos Maskovijos, kuri tuo metu buvo tato, tat, e, Tatorijos, e, viena iš e, provincijų. Vladimiro Susdalios kunigaikštystė tuo metu priklausė Tatarstanų, tai yra Mongolijai. Apie Mongoliją mes skirsime rugsėjo mėnesį, galbūt spalio mėnesį, aš plačiau paaiškinsiu tą valdymo schemą, kuri ten buvo. Bet ta centralizuota karinė valstybė, Maskovija tuo metu, viena kaip iš provincijų, viena kaip iš dalių aukso ordos, Tatarstanų Afganistano, jinai užėmė tverę, 1485 metais, o 1478 užėmė Novgorodą. Tos šalis, e, tie miestai, tai buvo tuo metu atskiros šalis su respublik, nu, respublikos e, valdymo modeliu. Ir jos buvo užimtos Maskovės ir vat Novgorodo tas 1478 metais iš esmės galima įvardinti tokios kaip bendros valstybės, kur valdydavo visi gyventojai tą valstybę, visi nusipelnė gyventojai irgi. Lietuvoje tas išliko e, iki pat 1791 metų konstitucijos, kuri apriboja visų valdymą ir paliko tik tai keletas išrinktųjų valdymą, pašalindama didžiąją gyventojų kiekį iš valstybės valdymo. Tai tas irgi įdomu, kad konstitucijos dažniausiai europinės konstitucijos e, pašalindavo žmonių valdymo galimybę iš valstybės. Tai yra aš apie įstatymų prieimimą kalbu. Taigi Novgorodo demokratijos pabaiga ir Moskovijos valstybės galutinis centralizavimas 1400. Tai yra tas večias varpas, kur visus sukviesdavo gyventojus aptarinėti e, Respublikos Novgorodo problemas, e, buvo perlidas į patranką. Ir Novgorodo tikrieji, senieji kurieji, kurių didžiulė tikimybė buvo prūsai, Prūsijos išeiviai, e, buvo išžudyti arba ištremiami į Moskovijos pakraščius. Ir e, iš viso apie 150 žymių piliečių buvo nužudyta ir 8000 šeimų buvo ištrimta. Taip valstybė buvo sucentralizuota ir įvesta vočinnikė ir pamėščikė. Tai yra, vočinnikė buvo tie didikai su paveldėta žemė, o pamėščikė tai yra e, būdavo skirstas pamėstyje. Tai būdavo skirsta sodyba. Caras skirstavo valstybės tarnautojams sodybą. Ne paveldimo, o ir tų vočinnikų vis mažėjo, o tų pamėščikų vis daugėjo praėjo. Tai yra e, valstybė pasuko e, įdomiausiai tuo, e, jog tai būt, buvo e, meritokratinė sistema, demokratijos priešingybė. E, ir tai buvo pirmoji monarchija Europai pašalinus paskutinį likusi senųjų vitingų, gotų, sarmatų elitą monarcho pergalė tuo metu ir bet kur būdavo bažnyčios iš tikrųjų pergalė, nes bažnyčia karūnuodavo monarchą ir iš esmės monarchas būdavo tik tai dirigentas to didelio simfoninio orkestro, o natas rašydavo bažnyčia ir visi pagal tas natas ir šokdavo ir dainuodavo, ir nešokdavo ir nedainuodavo, monarchas tave nužudydavo ir po to bažnyčia rodant monarcho, jisai degino. <laughs> Nors iš tikrųjų, ką deginti ir kaip deginti būdavo parašoma bažnyčiai ir bažnyčios įtakoje. Tai prasidėjus tom reformom iš Moskovijos į LDK, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, labai pasitraukė dalis tų vočinikų, senųjų pirklių, valdovų, Rusijos valstybės kuriejų, Riurikaičių pasitraukė, nes tai buvo vienintelė galimybė apsisaugot. Bet tas modelis meritokratija, kaip aš minėjau, totoriškas Čingishanos e, pritaikytas modelis ir Moskovija tai buvo Čingishaniškosios idėjos, ideologijos, valdymo koncepto įsikūnymas Europoje. Taigi, Maskovijos stuburą sudarė šį dviejo pavaldymo piramidę. Vačinikiai ir pamieščikiai. Ir vėliau jinai yra panaudota tiek Stalino, E, tiek e, Brėžnevo buvo naudojama. Ir e, tas matosi iki pačiai dienai e, Rusijai. Tai kad ją suprastumėm, turim šitą laikotarpį irgi gerai išstudijuoti, nes tos valstybės neįmanoma atsėti nuo Lietuvos. Ir Lietuvos neįmanoma atsėti nuo tos valstybės, nes e, sunkiai įsivaizduoju, nes mes kaimynai <laughs> iš vienos pusės. Todėl reikia suprasti, kas ir kaip vyko. E, 1472 e, metais caras Ivanas III, tai čia yra Vytauto prolnukis, <laughs> to irgi nebijokim pasakyti, kad tai Maskovija yra e, viena iš Lietuvos, sakykime, karališkojų dinastijų e, lopšys. <laughs> Tai vedė Zoja Palalelogus, paskutinio Bizantijos imperatoriaus dukteriečia, kuri gyveno tuo metu Italijoje, tai per vedybas bandoma išlaikyti įvaizdį, įvaizdį, kad tai yra ta ortodoksijos gynėja, kad tai yra ta būsimoji dar, tuo metu dar nebuvo suformuota trečioji Roma po Bizantijos žlugimo Konstantinopolio. E, taigi, tuo pačiu atsirado ir stipri, labai stiprios Moskovijos ir Italijos sąsajos tuo laikotarpiu per Zoja Palologus, kuri buvo Italijai. Ir e, tas Ivanas III tapo Moskovijos kunigaikščių pirmasis caras, kuris save įvardino caras. Caras yra kilęs iš žodžio Cesarius, Cezaris arba Kaiseris. E, čia senas romėniškas titulas ir e, Moskovijos, rusiškosios Moskovijos jau gimimas. Tai vad bizantietiškos ordos politikos ir kultūros mišinys ta Moskovija buvo, jausminio prado labai stipriai iš, iškelimas. Ir LDK kur e, Lietuvos didžioji kunigaikštystė mes jau pereisim nuo rugsėjo mėnesio. Iš esmės ta Rusijos kultūra buvo visa sukurta Lietuvos didžioji kunigaikštystėje. Tai yra Kievas, e, jeigu paimsim su e, visom mokslo ir panašiai, tai yra Novgorodo sąjungininkas ir tuo metu mokesčių sistema Lietuvos įjungtas. Tai LDK buvo kūro, sukurtas Rusijos as, asmeninis asmuo, protinis pradas. Tai vat protas buvo kuriamas Lietuvos didžioji kunigaikštystėje, o jausminis pradas buvo kuriamas toj mongoliškoj, tatoriškoj daly. Ir kai jie protą nužudė, tai pas jų ir gavas tas tik tai jausminis pradas, bet raktas rusams į tą paslaptinką dvasę yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė su rusiška proto kultūra. Ir e, mes matome, kad tai yra iš kitos pusės meritokratinė versus hierarchinė bažnytinė sistema. Taigi paveldimumas, tokia aristokracija, vočinikiai išnyksta e, ir pamieščikė Maskovijai tuo metu kyla, o pas mus priešingai. E, vačinikė persikelia ir va čia prasideda rusiškosios kultūros iš esmės Lietuvoje sukūrimas. <laughs> Aivra, gal padarome trumpą Taip. reklaminę pertraukėlę, grįšime į Puls eterį, eterį visai netrukus čia, žiūri tikrovę. Radio stotis Pulsas leisiu meiliai išsiskleist, užmerkusi akis, kaip lietų įsileisiu. Virš laukų ir plonių. Toliau pulsetrija žiauri tikrovė ir tęsime šiandienosgi temą su Aivaru Lileika. Jo, žiaurus išradimas dabar bus. 1455 metais Jonas Gutenbergas e, išleido pirmą spaustuvę, mechaninę spaustuvę, kuris spausdino knygas. Tai buvo pati žiauriausia turbūt naujiena visai Europai, nes taiga tų raštininkų, kurie vėl dažniausiai buvo bažnytininkai, kaip tarpininkų nebereikėjo didžiai daliai ir tai buvo turbūt įvardinta kaip didžiulė tragedija ir nesusipratimas, kaip čia dabar tos naujos technologijos spausdintas, kas skaitys, jeigu dvasios nėra, kas skaitys, jeigu tas knygas tokios spausdintas, jeigu čia nebėra įdėta ranka ten, sakykime, gražių paveiksliukų nupieštų ir panašiai. Ir kaip matom, šiai dienai visi knygas skaito skaito ir net nesusimasto, kad tai buvo kažkada tai naujovė, tas spausdintinės knygos, kad tai buvo irgi labai sunkiai priimtas, bažnyčia degindavo, netgi tenai persigėdavo tos, kurie spausdindavo. Tai galim pažiūrėti šių dienų elektroninės knygas, kurios ateina ir lygiai tokią pat nuomonę aš matau, bet mano supratimu e, be abejo galbūt išliks kažkiek tai tų spausdinimų, bet didžiaja dalim, ypač mokslo pasaulio, bus naudojamas elektroninis popieris, elektroninės knygos, nes medžių nebereikia kirsti ir pigiai savikaina ir efektyvumas e, na, daro savo. Tai tuo metu e, būtent Gutenbergo išradimas paspartino tiek renesansą, tiek reformaciją, kaip nudenos internetas, sakykime, irgi tam tikrus reiškinius paspartino spartino, tai tuo metu būtent tą spausdintinę literatūrą paspartino tiek reformacijos plitimą, tiek e, renesanso plitimą ir būtent, būtent tie žmonės, kurie priemė tas naujoves ir panaudojo ir laimėjo. Tai mes turime turėti irgi šiokią tokią patirtį ir neatsiribuoti nuo tam tikrų išradimų, bet priešingai e, panaudoti jos ūkiją. E, tai 1455 metais E, irgi yra svarbus metai, nes nuo 1454 iki 1466 metų Prūsija buvo aneksuota Lietuvos Lenkijos, tai yra buvo įjungta į e, Lietuvos Lenkijos buvęs e, tuo metu kryžiuočių ordinas, švenčiausias mergelės Marijos ordinas buvo įjungtas į Lietuvos Lenkijos bendrą valstybę. Tas labai svarbu, aš praeitoj laidoje kalbėjau, nes būtent tai buvo pirma E, valstybę, protestantišką valstybę e, pasaulyje, ne Europos pasaulyje, taip sakykime. Ir tai sudarė būtent aneksija prielaidą sukurtai valstybei, ištrukus iš Romos imperijos globos šventosios tokios. Tai dar pats didžiausias įvykis sukrėtęs visus, tai buvo 1453 m. Bizantijos žlugimas, kada Konstantinopolis e, buvo Suleimano ant, e, buvo užimtas e, Mahomedo ir Konstantinopolis, Bizantijos imperija žlugo. E, Mohamedas II e, Konstantinopolio užėmėjęs Otomanų imperijos sultono sukūrė valstybę, kuri šiai dienai liko kaip Turkija, bet tai buvo imperija, e, besitęsanti nuo Lietuvos pasienio iki Persijos ir Persija netgi jungusi save iki Indijos, iki Afrikos, tai buvo viena iš galingiausių imperijų pasaulyje. Ir Ottomanai būtent e, Mohamedas II sugriovė e, visą tą bizantiškąją kultūrą ir kaip vienas e, intelektualas pastebėjo, kad bažnyčių net keisti nereikėjo, reikėjo vietoj kryžių iškelti menulius ir tu gavai tą pačią religiją. Iš esmės visa Bizantija jau buvo paruošta islamui ir čia iki tų istorijų mes neįsim, turbūt kaip islamas atsirado, čia jau pasaulio istorija. Mums svarbu yra 1452 e, metai, nes e, grinai prieš pat žlungant Bizantijai, kas jau buvo maždaug aišku, kad tam tas miestas tik tai laiko klausimas vienas belikęs ir šiek tiek dar graikiško žemyninės dalies jų valdose, o visa kita užimta jau to, a, a, a, e, turkų, Čingischano bendražygių. E, tai Maskovijos kunigaikštis Vasilijus, Lietuva tuo metu jau buvo katalikiška, e, Vasilius II, Vytauto Anukas, E, atsisako siūsti mokesčius į aukso ordą, tai tuo metu mokesčiai buvo įvardinami kaip duoklė. Iš tikrųjų tai buvo ne duoklė, o tai yra mokesčiai, nes ir šiai dienai mes mokesčius galime įvardinti kaip duoklę, <laughs> kur tu atiduodi tiems, kam valdo, nes tu iš to negauni nieko, išskyrus išlaidas, o pajamų neduoda tau. Tai, va, tai yra duoklė ir mes įvardinkim šią nudienos mokesčių sistemą kaip tuo metu mokesčių sistemą e, duoklę reikėtų iš tikrųjų, o ne mokesčiai. Tai Vasilijus II atsisakė siūsti mokesčius į duoklę tą vadinamą į aukso ordą ir de facto Moskovija tapo savarankišką valstybę išėjus iš ekonominės, iš ekonomė, politinė, dar politiškai jie buvo priklausomi, bet ekonomiškai jau išstojo iš Tatarstano, iš Totorijos ir dėka Vytauto nuko. Ir tai Lietuvos irgi didžiulis nuopelnas, kad Vytautas turėjo vieną dukrą, nežiūrint tai, kad vyriškos palikonį jisai nepaliko, paliko vieną dukrą ir Vytautinė valstybė, Vytautinės idėjas tęsiasi Maskvoje toliau. <laughs> Žiauri tikrovė tokia. E, vienas iš svarbiausių įvykių to laiko tarp nulėmęs Bizantijos žlugimą buvo 1444 metų e, Lenkija Lietuvos didžioji kunigikštystė, Romos popiežiaus be abejo iniciatyva, nes mes nuo Vytauto Jogailos laikų mes pradėjom da daryti popiežinę politiką. Mes nebe savo savarankišką politiką vykdėm, bet mes vykdėm popiežinę. Savosios mes iš esmės nebeturėjome, nes savoje inkvizicija prižiūrėjo, kad nebūtų karštais laužais ir panašiai. Taigi, buvo popiežius pradėjo naudoti karui e, savo tikslais su visais katalikybės priešais, o pirmiausiai Otomanų imperija mes buvom pradėti naudoti. Su laiku popiežiaus interesus gindama ši valstybė ir žlugo apie 1794 metus, tokia žiauri tikrovė, mes nukraujavom ir mes matom, jeigu iki vytautinių laikų, apie ką dar šiek tiek pakalbėsime, mes buvom galinga didžiulė valstybė, nuo vytautinių laikų mes nykstam po 50 procentų, po 100 procentų kas, e, kas šimtmetį. Ir dabar susitraukėm iki Žemaitijos dydžio valstybės. Tai buvo Žemaitijos kunigaikštystė, Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra dabartinės Lietuvos Respublikos teritorija, bet tai yra net ne Lietuvo, Žemaitijos kunigaikštystės teritorija. Lietuva prasidėdavo nuo trakų ir baigdavosi ties Mainiškėmis. Mainiškėmis dabar kažkodėl Minskų vadinasi, niekaip negaliu suprasti. Tai <laughs> Žodžiu, tie metai 1444 buvo svarbus to, kad lapkričio 10 dieną įvyksta Varnos mūšis, dabar tai Bulgarija, tai otomanai sunaikino jungtinę Šventos Romos imperijos pajėgas, kur pagrindinį brandolį sudarėm būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos armija, kurios skubėjo į pagalbą nykstančios Bizantijos imperijai, Tuo pačiu metu, kaip jums neskambėtų keistai, venecijiečiai ir genujiečiai tų otomanų armija perkelinėjo į Europą. <laughs> tai tie šalia Vatikano ir įtakojantis Vatikaną asmenys rūpinasi, kad otomanų kariai pasiektų Europą, o mes ant žirgų joje kovojam su to, ką atvežė patys vatikaniečiai tobulesnės šizofrenijos kaip krikščionybė aš nesu matęs. <laughs> Ir valdymo, tai yra, žiūrėkit, į pakitusią sąmonės būseną, kur pakitusią sąmonę į būseną nepaprastai lengva valdyti. Su krikščionybė nereikia kovoti, ją reikia išnaudoti kaip pakitusią sąmonės būseną. Ir jeigu tu tos pakitusios sąmonės būsenos žmonės naudosi, jie bus nuostabus savinai. E, kad varnos mūšis tą labai akivaizdžiai parodo ir valstybės mažėjimas taip pat įrodymas jums valstybės dingimas. Ir e, Varnos mūšis, kuri venecijiečiai, genujiečiai kėlė visą Otomano armiją į Europą, mes nuo jų gavom į kaulus. E, vietoj to, kad jie blokuotų, jie padėjo Vatikanas. Iš esmės, iš vienos pusės padėjo, kad tai būtų, iš kitos pusės taip. Todėl aš sakau, islamas yra dalinai sukurtas popiežiaus taip pat tą reikia pripažinti ir tai yra dvi pakankamai draugiškos religijos, kur žmonės visi dalyvaujantis tos pakitusios sąmonės būsenos eisenai yra iš tikrųjų pralaimėję visą laiką. Ir e, Varnos mūšio pralaimėjimas e, be abejo baigėsi e, Bizantijos imperijos užlugimu. Tai buvo galimybė, bet tą galimybę, nežinau kaip, bet jeigu venecijiečiai, genujiečiai nebūtų padėję Europos iš, iš Azijos į Europą keltis otomanų pajėgom, klausimas, kaip ten būtų baigėsi. E, taigi, prie Šventosios Romos prisijungė ir Hunijadai, tai yra Serbijos tuo metu Bosnijos valdovai kurie buvo ortodoksai ir tai ortodoksijos lopšys. Bet Serbijos valdovai tuo metu Hunijadai pasiskelbė katalikais, e, prisijungė prie Šventosios Romos imperijos dėl islamo baimės ir paskelbė, kad įves katalikybę kaip valstybinį tikėjimą ir tada visi gyventojai persižegnojo ir pasakė, geriau jau pasiduosim otomanams, nes Otomanai pažadėjo šalia kiekvienos mečestės pastatyti ir dar po vieną ortodoksų bažnyčią. Ne katalikų, o ortodoksų. Ir taip gavosi ir išlaikyti ortodoksišką tikėjimą. Ir taip gavosi, kad vietiniai gyventojai geriau nutarė tapti, e, išlaikyti ortodoksais, nei tapti Romos katalikais. Ir iš esmės taip mūšiuose žuvus negausioms katalikiškų karalių pajėgoms, Balkanai tampa Otomanų imperijos dalimi bet otomanai globojo krikščionybę. Paradoksas. <laughs> e, dabar grįšime prie irgi tokio svarbaus mūšio 1435, tai yra Pabaisko mūšis, kuriame Švitrigailos kariai vedami Žygimanto Kaributo. Kaributas nepaprastai svarbus asmenybė ta, to laikotarpiu, buvęs netgi Čekijos karaliumi skamba labai keistai. Bet vienas iš karibudaičių buvo Čekijos karaliumi, nes Vytautas Karūnas atsisakė, dar dėsim į kitą. Pralaimi. Švitrigailos kariai vedami kaributo, pralaimėjo lemiamą kovą Lenkijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystėms, kurias vedė My Mykolas Michaelis Žygimantaitis. Ir tai buvo LDK katalikiškoji diduomenė, o karibų to pusėje buvo protestantiškoji husitai, kaip nekeisti, nes iš Čekijos karalius buvo husitų pirmosios protestantiškas valstybės. Ir čekai ir ortodoksai. E, tai va ta Lietuvos e, valstybė iš esmės e, tampa katalikiška galutinai 1435 metais Pabaisko mūšė, kuomet Kaributo kariai pralaimė, iš Vitrigailos kariai su Žygimantu Kaributaičiu buvo sunaikinti Mykolo Žygimantaičią, tai jo gailaičių tas linijos ir LDK įsivyrauja katalikiškoji E, duomenę, taip sakykime, katalikiškos tikybos diduomenę, pašalindama iš raktinių postų visų kitų tikybų. Ir tas vainikojama buvo be abejo Liublino unijai. E, augintas e, e, mirus e, jogailai, e, pirmasis e, Kazimieras IV Jogailaitis tapo Lenkijos karaliumi. Ir tai buvo augintas katalikų bažnyčios globoje, e, Krokuvoje, e, kadangi tik Lietuvos didėjų kunigaikščiai galėjo tapti iki Liublino unijos Lenkijos karaliais, bet jis jau buvo auginamas nebe Vilniui, nebe Trakos, nebe apleistoje Kernavėjai, e, bet buvo auginamas Krokuvai ir jis ten buvo išaugintas taip, kad jis net gimtosios kalbos jau nebemokėjo ir taip e, katalikų bažnyčia, sakykime, intelektualiai perima visą iniciatyvą valstybės valdymą ir tai parodo tiek jo gailos, tiek Vytauto negenialumą, priešingai, bukumą. Ir to aš nebijau tiesiogiai laidoj pasakyti, kad Vytautas ir jo gaila buvo vieni iš negabiausių geopolitikų ir politikų Lietuvos istorijoje šalia smetonas. E, nes jeigu jie būtų, klausimas jums, ką paliko Vytautas po savęs? Tokio vat reikšmingo, kad pasakyti nieko ir nėra realiai. Taip, yra tik tai mūšiai, kuriuos... Ne, mūšiai tai jo, bet va, kažkas tokio. Arkliai, kuriuos geria. Bet ką jisai paliko. Neįdomu, ką jis padarė, bet įdomu, ką jis paliko, nes jisai jie gavo tiek jo gailą, tiek Vytautas tėvų sukurtą valstybę. Taip, viskas buvo paruošta, kaip sakė. Jo, ir tą valstybę, jeigu mes toliau, kaip aš minėjau, pradėsim žiūrėti, mes matom kažimtmetį sumažėjančią po 50 procentų teritorijos. Vadinasi, iki tol valstybė augo ir mes kalbėsim nuo, nuo rugsėjo mėnesį apie tai, kaip ir kas skatino valstybės augimą, o šį čia mes kalbėjome apie laikotarpį, kuris mažino valstybę. Ir Vytautas ir Jogaila yra vieni iš negabiausių geopolitikų Lietuvos istorijai. Tai realiai galima sakyti, nuo jų vadovavimo viskas ir žemyn prasidėjo. Akivaizdu, čia net nereikia. Mes laimėjom daug mūšių, bet karus visus pralaimėjom. Ir e, tai bus sekančiai laidoj, kurią skirsiu Žalgirio mūšį. E, tai būtent vieną mūšį ištyrinėsime ir pažiūrėsim, kaip jisai sužlugdė valstybę. E, ta pergalė iš esmės. E, tai dar trumpai, 1420-1434 metais e, Bohemijoje prasidėjo husitų karai. Tai yra pirmosios tautocentriškos valstybės gimimas, nes Husas pasakė, peržiūrėjo visą katalikišką teoriją ir jisai pasakė, pažadėta žemė nėra Vatikanas, pažadėta nėra Jerusalaimas, pažadėta žemė nėra kažkur tai Meksikoje, pažadėta žemė yra toje žemė, kurioje tu gyveni ir išrinktoje tauta yra ta, kuri įdirbinėja žemę. Čia Huso reformos buvo pirmosios tautocentriškos valstybės sukūrimas Europai. Ir be abejo, kai, kadangi Žiška dalyvavo Žalgirė mūšį ir su Vytautu palaikė ryšių Žiška ir pakvietė Vytautą būti šitos valstybės karaliumi. Ir jie patvirtino jį karaliumi, išrinko ir jam beliko tik tai ateiti. Tai Vytautas išsintė Kaributą kaip atstovą savo ir Kaributas e, pusėje tarp 4 ir 9 tūkstančių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės armija e, kovojo ir e, rezultate popiežius pirštui nu, nu, parodė Vytautui, čia į Europą nelisk. <laughs> Vytautas pasakė Kaributui važiuok namo, nes mums e, valstybei grėsia pavojus, nes popiežius e, susinervino Kaributas pasakė, eiktų Vytautai, jeigu čia mes kovojam petys į petį su Žalgerio mūšė, kaip mes dabar saviškius galim išduoti? Vytautas išdavė. Kaributas su savo kariuomenė pasiliko. E, liko apie 3000 karių su Kaributu. Vytautas iš karto konfiskavo visų likusių karių dvarus, žemės ir atskyrė nuo bažnyčios. Tai e, todėl aš sakau, tai yra labai, jeigu būtumėm galbūt sužaidę tą Čekijos kortą, klausimas, kaip būtų valstybės tai būtų galima sakyti Algirdo ir e, Algirdo ir Kestučio politinės linijos tesimas ir mes turėtumėm iš tikrųjų įspūdingą valstybę Europoje, bet nebe krikščionišką su išrinktąją tautą ir pažadėtą žemę danguje, bet visiškai kitokį vaizdą, bet turim kokį turime. Realiai, Aivarai, porą minutėlių lieka, kad ir kaip bebūtų, tai gal apibendrinant ar kažką perinant į kitos dienų, kitos savaitės temą. E, tai, hmm galima, fuh, e, trumpai aš tik priminsiu, kad 1417 Roma e, tampa vėl popiežiška sostinė, iki tol tai bu, bu, buvo Avignono tremtis. Nuo 1317 metų e, Vatikanas buvo ne Vatikanė Italijai, o Avignone Prancūzijai, nes Imperatoriai suprato, kas laiko už gerklės pagrindinis malos vyrėja, tas valdo visą imperiją ir pakitusios sąmonės būsenos asmenis, kuriems jisai kalba, neklyzdamas. Tai, tai yra svarbu, nes tik tai žalgirio mūšio pasiekoj popiežius iš Avignono galėjo pabėgti Vatikaną. Tik tai žalgirio mūšio pasiekoj. Ir va todėl mes kalbėsim sekančiai laidoje apie Žalgirio mūšį. Iš tikrųjų, vieną turbūt reikšmingiausią mūšį ir Lietuvos istorijoje, kaip bebūtų. Taip. Gerai, šiandien kaip ir viskas, Puls eterija buvo žiauriai tikrovė, be priminsiu, kartojimą galite klausyti sekmadieniais nuo 12 val. Na, o Aivarą patį Facebook'e galite rasti Aivaras, Aivaras Lileika. Jo, tam public profile, viešas, e, viešas galite. Pakviesti į draugus. Bet kokia atveju nu, laidos. Draugus gal ne, bet tai tegul į viešą visi. <laughs> laidos kartojimą galite e, klausyti, kaip minėjau, sekmadieniais, na ir laidą prasisiųsti žurnalistai iš pulsas.lt. Iki kitos savaitės. Ačiū. Jums, kubīgi nečaukties, vai pradēks nebeigties. Aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą likimą. Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skamba, oi skamba šilai nuo mūsų laimės. Jeigu kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia. Kaip šventė.